Segur naiz ere. Biziari olako pindartipi bat ekartzen baitu ere, eh, bon, bref. Ez zait putzik berdin dit. Erran ordez, Euskara Kolokialak egiten du proposamen hau. Autoan beste petako bat eman dut, bo, niri ez zait putzik, eh? Edo niri, bost asola, niri bost, laburago beti hobe biztadena. Bo, futitzen iz, guk hori dugu bai, baliatzen gehiago, ere, eh, zaitputzik baino. Karko itxada! da, Futitzen naiz. A, ah, futitzen naiz. Futitzen naiz. Bai, e... Euskadi gaztean justuki, aipatu dute gure futitu hitz eder eta eksotiko hori. Berriz hartu dute, adibide praktiko batzu emanez, eta behara, pixka bat, beren entzuler esplikatzeko ze polita ez, hitz hori. Ez oso polita da, futitzen naiz. Are, guai, aski jostatzea orain, buru berotuko ditugu overtonen leioa aipatuko dugu. Egunero asmatzen diren kontzeptuen erdian, The overton window deitzen dena. Twitteren agertzen zauzki tarteka Kleman Viktorovitzen txioak. Kleman Viktorovitz, pertsona seriosa da, zientzia politikoetan doktoreduna da, liburu bat idatzi du erretorikaren podereaz. Eta kronikalita frantzen forentzat momentu untan ustut, garaibatez pasada zeinuzetik bon, paso momentuz. Analisi interesgarriak ateratzen ditu, diskurtsuak analisatzen baititu politikarienak usu. Eta asteuntan overtonen leioaz egin zuen kronika berriz ateradu, dola zonbait urte egin baitzuen, eta Le Mondek artikulu batean aipatzen baitu asteuntan. Diskurtsuen leioa ere izan daiteke, eh, azkenean praktika bat, baita estrategia politiko bat, beste ideia politiko batzu legitimizatzeko, hots eh, beste leio bat idekitzeko ideia oier. Adibide, simple bat emaiten du. Julie Graziani, lehenkorrekt deitu edabideko editorialista da. Lehenkorrekt Mario Marechal Le Penen lagun batzuen edabidea, okei? Okay? Eta mintzo da bere iritzia emaiten du eta bideetan eta beti erraiten ditu gauza agiagiak ideiak ekstremuetara ekarriz beti. Adibidez, hemen emazte baten egoeraren berri hartzen dute telebista platoan. Bi haur dituela dio, smika unkitzen duela, ama bakarra dela eta ez duela lortzen beraz bizitzen ekonomikoki kasuntan. Julie Grazianic, Serdi Hortas. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école Est-ce qu'elle a suivi des études Et puis si on est au SMIC, eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. lan sobera da bai. Beste adibide batean abortuaren kontrabaita ere, graziani hau, fetus trisomikoen abortuaz ari da. Ça vous viendra l'idée d'avoir un bébé parce qu'il est noir, vous voyez Enfin, c'est horrible de le faire parce qu'il est noir. Pardon, mais, pardon, mais, euh, c'est pas, la, même chose quand même. être noir n'est pas un handicap. C'est du racisme chromosomique. Ara, beti gehiago. Baina estrategia politiko bat bada hemen. En élargissant la fenêtre d'Overton, une idée qui semblait auparavant radicale, extrémiste, excessive, elle peut soudain sembler parfaitement modérée au regard d'une autre idée nouvelle qui serait plus radicale encore. Mm, mm. Marion Maréchal Le Pen, elle a conceptualisé, elle le dit clairement, l'idée de combat culturel. L'idée qu'il faut d'abord influencer l'opinion publique avant de pouvoir ensuite gagner des élections. Borroka kulturala ofizialki konzeptualizatu zuela errandu, eh, Marion Maréchal Le Penek ez ikusian ere, ari baita bere piezak aintzinarazten, eta zer erran nahi du horrek, ebe hortxe beraz, Overton leioaren erabilpena. Simpleki. Nous n'avons pas ici affaire à des dérapages, pas du tout. On a affaire à une stratégie coordonnée de conquête Bien du sûr. pouvoir. Manipulazio estrategia simple bat. Egunerokoan uh, ikusten ahal dena naski telebista kateetan Frantzian begiratzen badugu behintzat. Bo aspertzen ziste ikusten dut. Ea zer diozen autoa itxasontzi bilakatzen balitz. Ez, oinu beki, autoa katamaran bilakatzen balitz. Amestu duzue, Teslak egindu, badirudi olako teknologia garatzen ari duela. Ez liteikia praktikoa hori, baionan, autoleroetan blokatua, bah, butoina zapatu, eta are, aturri gainean egazkina bezala denen aintziletik. Ah! Desazile hori, desa, ez da, desa hau, eh? Desazile hori, zi... Xare zozalak, zare zozolak. Xare zozolak. Desazile hori,